I uglavnom evo u prošloj emisiji bilo je dosta pitanja, pogodilo se to tako i bila su takva pitanja da smo odmah, odnosno e, ekipa iz Ekopana je dala odgovor na ta pitanja. A danas je ta ekipa u sastavu, Ivana Francisković, Ivana dobar dan. Dobar dan, pozdrav svim slušateljima. I Denis Frančišković. Dobar dan, pozdrav slušateljima Radio Mrežnice. E, evo, Ivana će nam e, na početku nešto malo reći i pročitati kako je to uobičajeno i reći što se novoga zbiva u Karlovci i okolici, a vezano je za očuvanje prirode i ekologiju, a Denis će o nekim novim zakonskim e, najavama, a sve to vrijeme, dakle svih ovih 15 minuta, vi možete postavljati i pitanja, e, a o pitanjima na ekotelefon ćemo malo kasnije. No, prvo ćemo prepustiti Ivani da kaže ono što je ona pripremila. Hvala, Dado. E, pa danas ću nešto malo ovako optimističnim temama. E, s obzirom da je za ovu subotu najavljeno vrlo lijepo vrijeme, e, pozivam slušatelje da prošeću do našeg centra, e, dakle Centar za mlade na Gazi, Struga 1 u Karlovcu. Tamo će se od 10 do 14 sati održavati naš redovni buvljak. Imamo ih posljednjih nekoliko mjeseci, dakle svake posljednje subote u mjesecu organiziramo buvljak, točnije sajam starih stvari i rukotvorina. Tako da pozivamo ljude, prije svega da mm, ako žele pokušati nešto od svojih starih stvari prodati ili možda razmijeniti ili čak darovati, da slobodno donesu kod nas u centar. E, do sada smo imali unutra u dnevnom boravku, međutim kako lijepo vrijeme imati ćemo ispred centra, pa se nadamo i većem protoku ljudi, a i htjeli bismo malo kod ljudi steći naviku da dolaze u centar, s obzirom da imamo vrlo lijepi prostor i ljudi su pozvani da ga koriste, to je manje više prostor otvoren za javnost, osobito za mlade ljude, ali i za sve ostale. Dakle, ponavljam, za sve koji žele nešto pokušati prodati, razmijeniti, darovati, neka dođu, a također i za one koji možda žele povoljno nešto kupiti, da nam se pridruže u ovoj akciji. Ehm, a također pozivamo i sve koji su vještih ruku, kreativce, da dođu pokazati svoje rukotvorine i tako recimo evo, uspostave i neke kontakte, malo prošire svoju mrežu kupaca. Ehm, E, i onih koji se zanimaju za njihov proizvod. E, cilj je ovih akcija koje imamo dakle svake posljednje subote u mjesecu, malo potaknuti ljude na razmišljanje racionalnije o vlastitoj potrošnji, o tome na koji način se odnosimo prema stvarima koje nas okružuju. Često za neke stvari koje nam više ne trebaju gledamo na njih kao na neki otpad, kao na smeća, a zapravo su nekom drugom sigurno i potrebne. Neke stvari je moguće i popraviti uz malo truda, tako da u biti želimo malo potaknuti ljude na drugačije razmišljanje o svijetu oko nas. druga stvar, E, prije nego što kreneš dalje, e, evo samo e, slušajući te, pa ima i onih možda koji imaju recimo tkalački stan doma ili nešto što ne mogu donijeti sobom, pa bilo bi dobro da se pojave tamo i jednostavno napišu ili naslikaju dakle sve one predmete velike, možda i kakav stari mlin drveni, ima puno tih stvari koje ljudima smetaju, a ne znaju što bi kako bi s njima osim preko naših naravno malih oglasa, pa evo i njima je to preporuka da dođu sa onim što imaju ili sa slikom ili sa natpisom. Upravo tako i mi ćemo im isto nekako pokušati pomoći da tu stvar prodaju ili raz ili što god žele. E, dakle, da, često se desi, imali smo već par takvih slučajeva, da ljudi ili dođu ili ne znaju što napraviti sa velikim stvarima, mi možemo tu isto pomoći. E, petkom je sajam na Korani, ali dosta ljudi još uvijek tamo ne može doći jer prodavači dosta rano dolaze iza 11 sati, neki ljudi rade i nisu u mogućnosti petkom dolaziti pa smo zato i stavili ovaj termin subotom jer se nadamo da, da ćemo tako s vremenom aktivirati ljude da steknu tu naviku da subotu prije podne evo, provedu na jedan ovako malo zanimljiviji i drugačiji način. Da, ako Zagreb ima Hrelić, zakaj mi ne bi imali Tako je, tako je. I ono drugo što si pripremila? Pa evo samo ukratko da Denisu previše vremena ne oduzimamo, sigurno sam da ima i slušatelja koji već zovu. E, počela je sezona volonterskih kampova, međunarodnih volonterskih kampova, tako da svi mladi ljudi koji trenutno su potrazi za time kako provesti na jedan kvalitetan i zanimljiv način, a i povoljan način svoje ljeto, pozivam ih da se jave ili nama u Ekopan ili Volonterskom centru Zagreb i tamo mogu doći do brošure volonterskih kampova. Radi se o kampovima koji se dešavaju u cijelom svijetu već niz desetljeća i to je jedan vrlo popularan i koristan oblik za, za sve koji nekako žele biti korisni zajednici Uh, dakle, dolazite negdje kao volonter, sami si plaćate putni trošak, no sve ostalo tamo imate besplatno s time da se radi nekakva stvar koja je za dobrobit zajednice. To mogu biti radovi vezani za očuvanje okoliša, a mogu biti i nekakvi povijesni pa festivali, umjetnički i slični, slični poslovi. Okupi se ekipa između 10 do 20 mladih ljudi koji uh, su većinom ili studenti ili mladi zaposleni ljudi koji uh, zapravo nemaju puno puno sredstava da bi si mogli omogućiti nekakva velika putovanja, pa na taj način provode svoje vrijeme i ljeto. Mi ove godine u Karlovcu ponovno kao udruga, inače imamo već tu tradiciju, već niz godina organiziramo međunarodne volonterske kampove, ove godine ćemo organizirati dva, no više o njima ćemo reći nešto i u narednim emisijama Eko Eho. Hvala ti lijepa Ivana. Neko je zvao e, sad, e, s obzirom da to ja sam radim pa ne mogu prije pitati e, kojim povodom. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Kojim ste povodom zvali? Ja živim na Gazi i s mhm. obzirom da oni imaju prostorije na Gazi, mislim da će jako dobro znati o čemu pričam. S obzirom da sad tamo oni kolektori se grade kod vrtića, mhm. svi znamo kako je, kako, u kakvom je stanju ona cesta. Međutim, unatrag dva tjedna to su tako velike, ogromne rupetine da to niko ni, niti da bi nasipao, niti, niti onako, da, to, mislim, to je strašno. to e, baš čini mi se ne spada u ekologiju, više u građevinu, ali evo, mašu mi prstom lijevo desno, gospođo. Vi ste rekli, a oni su dobro upoznati, pa da ne duljimo. E, upoznati smo s problemom, već smo zaprimili to. Znači, ljudi koji tam žive, stvarno već mjesecima žive u nekim neljudskim uvjetima s obzirom na količinu prašine i ceste i promet koji se sad tamo odvija dvosmjerno kamioni Poslali smo dopis e, prema vodovodu i kanalizaciji, premda oni nisu izvođači radova, oni su krajnji korisnici toga. Oni su nas obavijestili u svom dopisu, znači da su proslijedili taj upit prema Štrabagu i sad svima koji su zaduženi. Mi smo ih konkretno pitali kad namjeravaju završiti te radove. Ma e, bitno sad, e, znam, da e, radovi su u toku, bitno je samo da se barem one velike jametine malo za sa pijeskom, da se lakše znamo otkinut će neko kotač. To da. tako velike, ogromne jame, da je to strašno. Da, da, da. Mi ćemo... Samo ljudi onda u puti parkiraju, pa onda se mimo i laze, pa se ne može mimo ići, pa onda kamion tamo prolazi, autobusi, to je strašno. Znam. neko neko nagazi, nagazi uglavnom. Da, uglavnom, mislim situacija je stvarno ono loša i svjesni smo toga i stvarno ćemo pokušati u dogovoru sa nekim gradskim tijelima da se to pokuša bar privremeno olakšati situacija i s druge strane ćemo pokušati nekako apelirati da isto prekovika i angažira se i čistoća da se barem tamo periodnično svakih ne znam koliko dana ta cesta malo i navlaži i to da se ne diže tako ta prašina i to, to je evo stvarno s naše strane, što ćemo mi njih pokušati. E. Ispada građevinski, na kraju ekološki problem. Pa je, i taj zrak je stvarno neljudski su uvjeti, ono, ljudi koji tamo žive u neposrednoj blizini ne mogu praktički niti otvarati prozore, niti sušiti veš vani, ono, nemoguće zapravo normalno obavljati svakodnevne aktivnosti u tom. Dobro. A problem je i promet, a sad je tamo je sada gušći promet zbog, e, mhm. sad su promijenili smjer kretanja, pa nam